بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليين كي كبجمو سينا أسدر براتات الرئيرت رسول ربي صلى الله عليه وسلم مصاب بن عميري سفيرة بكبوا عيساني قلني مدينة إرقود بالنجر مالف رسول ربي سفيرة صحابة بروكيسة أبي بكر جرا نموت biroolleetu jira Musa bin Umeyrii radiyallahu anhu filatuun kuni sahaabota biroo keessaa radiyallahu anhum ajma'iin waa hedduu qaba mus'abiin kun sifa hedduu qaba ka rasuulli rabbii isa filachuu kanaan waan rasuulli filataniin kanaan dhaabbachuu isa dandeessisu filannoon rasuulli rabbii isa filatan kun filannoo ogummaadhaan ta'e akkanumaan بالفالة فلتمن تقفى موسى بن عمير يكوني صحابة كيسا إسا بيكالا قرآن ربي أقوم أني بؤيت أفضل رسول ربي رتي روسا هقا بؤي أولا ما إسلام ما كان قبتيتي إسلام ما كيست ركو جيت هندا وردن أمراج آيان رسول ربي رتي بوتلي وان بوتي فربي خراج معنى إسيلي ور رسول ربي الرا قرأي برات الراي تفسير إسيلي وان إسين رتب اللي هند ور حفظ الراي كنافو دري درس رسول إسفل تنيف علمي قبا جتشو علمي الآن نمني وني العالمون علمي الآن ملي بدنا في فردنا في سني نيمتي علمي قبا جتشو نقطان أهم الرا ياتشفتون كنمني اتين نما درتها ونيدا دهون بيكم صب لي الإسلامه ربي بيكم سوفي قبروت إساتي كن إنه هاكن دوبا مصاب النعمير علمي داف رسول ربي فيلا تنجنه كيستم جد مكة في جد يثربا كيلو دب شنوان الدم فقاتوف يرون إن رفيتني الرسول ربي وان سريب قافتيتني ديبئو هن أرقمتوف نما برا أمني اللي نما برا نمني قافتو hin jiru mus'abiin malee kanaafuuyyuu nama haqaan caalima tahe achi galchuun dirqama tahe jechuu rasuula irratti qur'aana nama akkaan haffade tahuu qaba qur'aana haffaduun kun keessattuu haalaan barbaachisaadha qur'aanni kun mucjizama qofa jedhaniitiniin rasuulli dugaa dubbata ma qofa waan himanii miti dustuura jechuu ittiin bulmaata heegga mangistii jedhan kana jiruun namaa hundi isiitu qur'aana kana keessa jirti jechuu namni qur'aana kana haffadee qur'aana kana fahamee itti dalage isa tuuyyuu waan rasuli rabbii irraa barbaadan kanaan dhaabachuudhaaf dandeettii qaba jechuu kana irraa beekan rasul lammaffaa musaa bin umeyrii radiyallahu anhu nama qaruuteedha obsallee qaba sabrii qaba qomti isaa bal'aadha hin jarjaru hin danfu dafee daaciin namni karaa rabbiitti nama yaamuun nama akkanaa tahuu qaba mus'ab ibn umeyrii kun nama laafaa laafaa jechuun qaamaan odoo hin ta'in qalbii laafa jechuu obsa qaba tawaaduca qaba qaruutee namaati daacii fakkeenya isaan godhamu jechuu kana irraa beekan rasuulli sadaffaa mus'ab ibn umeyrii kun radiyallaahu anhu warra gurguddaa ashrafa makkaatirraayi ashrafa makkaa irraa isa tokko banii abdiddaar irraa warra furtuun makkaa yookaan furtuun kaabaa isaan harka galturraa ka akaakayyoota abbootaan walirra dhaalan jechuu furtuu ka'abaadha isaan harka galti. Kana jechuun islaamummaan warra cimaa fi warra laafaa jettee addaan nama qooddii odoo hin tahin rasuulli rabbi haala warra makkaa haala warra yasribaa kanaa haala warra madiinaa kana laalan jechuu qoratanii irra gayan. ee maaltu isaanii malaka jedhu isaan fitnaa keessa galchuun feeni rasuulli odoo nama laafaa nama dadhabaa yookaa gabra katahee jiru yookaa haliifa isaanii nama akkanaa itti erganii yookaa ummanni kun irraayyuu hin dhagahu laakiin Musa bin Umeyrii makkaan keessattuu gosti isaa gosa cimtuudha ummanni irraa fudhata jechuudha. Kana beekanii erga rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam kanaaf filatan. Afuraffaa Musa bin Umeyrii kun radiyallahu anhu warra durummaa qabu warra gartanii maallaqa qabuuf misaala isaanii ta'a jechuu warra islaamummaa keessa seenuu barbaadu ka kana wajjiinuu taradduda qaban taradduda jechuun hin seennamoo hin seennu jedhanii qalbii isaanii keessatti taraddunni jirtu misaala isaanii ta'a. Sababa mootummaatiif yookaan sababa dunyaatiif jecha warra islaamummaa seenuu dideef misaala. Maaliif jennaan mus'abiin kunii نما مالك ديثتين اسلام ما دعوه جت كيسابي ور هي سالي دينان كوني دري سافي هي سعدان هم باس جتو الرابرن جتو مصابي كنرا كان الرابي كالرسول شنفا مصابين ارغون كل رسول ربي صلى الله عليه وسلم غرا يسربا ور يسرباتي في ور مكه تلي بيسسا غداجر الرسول نما بيروكا كرا براتي دفولي diinaan kun amantiin islaamaa kuni fincila hiyyeessi dureessarratti kaasee mitii jecha itti himaa jiran. Safiirri islaamaa akkana jechuu nama dureessa durummaan isaa bal'aa taate durummaan isaa guddoo taate kana wajjiinuyyuu addunyaa kana dhiisee muslima tahee muslimummaan kun haa hiyyummaallee isatti fidduu musliimummaa filate jechuu kana jechuun da'waan islaamaa tuni diinagdee ittiin barbaaduuf jecha waan seenanii miti jechuu akka namni hedduun yaadu diinagdeeyyuu sababa islaamummaa dhiisuu dhiisuutuyyuu dhufaa jira jechuu mus'ab akkas godhe jahaffaa mus'ab Ibn umeyrii kuni safiirri rasuulaa ka yasribatti fagaatee rasuula rabbii irraa kiiloo dhibba shan fagaatee jiraatu kuni duniyaadhaan hin fattanama odoo nama biraa taate raahaa godhu kanaan hin fattanama jiruun itti toltee akkuma yeroo ammaa agarru namni gariin dura bu'eetiniin ka da'waa karaa rabbiitti godhu yoo duniyaan itti dhufte fattanamee duniyaa tana qabatee karaa rabbiirraa fagaata karaa rabbiirraa mojocaata mus'ab ibn cumeyrii garuu akkasii miti اختبار الدنيا إذا برد برا دبري مصعب بن عميري حتى هاتي إسات إذا فتنا إذا الدنيا الآن نيات مرأة تددي ما لقى مرة تددي هجو مرأة الرابا فتاك نوجينو وجينو بردي ربي الردي بوجدي التفوفي نمني هذا وفي إرى الدنيا فلتي karaa بردي irraa deebi'uu didee nama biraa irraa fudhateetiniin duniyaa irraa argachuudhaan karaa rabbii irraa hin deebi'a jettani abadan hin malu jechuu kanaaf dandeettii akkanaa qaba lubbuu ofii qaba jechuu nama lubbuun deemtuu miti haa fayaa miti mus'ab ibnu umeyri torbaffaa daa'iin mus'ab ibnu umeyrii ka adda ofii fagaatee muslimtoota irraa adda jiraatu kuni ka achitti ilma namaa barsiisu kuni ka ilmi namaa isatti hidhatee isa duubaan deemu kuni mootummaa ilma namaarra argate kanaanin fattanama dura taa'ummaa kanaanillee ni mokkorama karaa diinaa kanarrallee ni mucucaataa odoo isa tahuu baatte kuni dubbii badduudha haqiiqatti laakiin mus'alun umeyrii dandeettii ufii fitnaa mootummaa dura dhaabbatee mul'ise mootummaa jechuun mootummaa argachuu islaamummaa filate mootummaa argachuu sanirra banii abdiddaar irraa jennee miire qureeshiin keessatti sadarkaa guddaa qabanii beekamoodha Miftaha isaan harka galaa odoo Mus'ab ibn Umayr Islaamummaa seenuu baate warri Makkaa silaa miftaaha isa harka kennuudhaaf homuu nafne. Odoo ka mootummaa barbaadu taate shirki marra ture silaa mootummaa Makkaa argatee qulfiin harka isaa galti. Kanaawuu Islaamummaa waan filateef jecha dura taa'ummaa sanillee nagaya irraa bahe hin haafayu jechuu mootummaa argachuufillee Mus'ab ibn Umayr haxanaa namaatii miti. torbaffaa Mus'ab ibn Umayr kun radiyallahu anhu wa ardaa warra muhaajirtoota irraayi gara habashaa warra godaane yeroo lamaa ta duraatiif ta lammaffaallee warra godaane irraayi yoom deebi'ee hijiraa lammataa kanarraa haa wallaallullee waanuma rasuulli rabbii tanumaa jecha waaman nutti fakkaata. Hijiraan habashaatti inni godaaneetiniin jedhe suni dandeettii guddaa muuxannoo guddaa isaa taate. imala bayaniitiniin imalatti nama biyyaa bahe wajjin jiraachuu keessatti muxannoo guddaa argate musaba aadaan warra habashaatii fi aadaan isaa garaagarummaa qabdi namni aadaa garaagarummaa qabaachuu kana wajjin habashaa taa'ee wajjin jiraatee warra keessattuu araban tahin aslimmaan isaaniitu diinaan isaaniillee diinaa arabaa kan tahin wajjin jiraateetiin hin bule jaziiraa arabaa afaan isaanii dubbatu ka diinaan isaanii wal fakkaatu warra yasribaa keessatti qajeelaan bu'aa buusa jechuu irraa beekan rasuuli rabbii sallallahu alaihi saglaffaa hijiraan habashaatti inni bahe kuni mus'abii dandeettii guddaa isaa kennite biyya ofii dhiisanii nama jaalatan dhiisanii hiriyaa ofii dhiisanii keessaa deemanii adda jiraachuu keessatti warri yasribaa kuni مسأبين حقمت هجمة مسأب اللي حقمت تراهم بينون دي سنة تقطع سنة لمتاتي سنة سدفاتاتي قرو نمتشان هجرة بهيتنين زمن ديرا حبشات تركوني وقات الكلام سديه يترباتنا هلو سجدت ربيك الرسول ربي كرنفا موسى بن عمير رضي الله عنه عمر نسانا مسدمي شنيتي وقا يروكنا يرو سفيرة قلني رسول ربي إرقان كان umriin waggaa 35 kun yeroo munaasabaa qabu jechuudha dalagaa kanaaf. Dardara daa'ima dhama'eetiin waan jiraa mara keessa seenullee miti. Manguddo waa isa jala dabranillee miti. Jiddu jireessa namaati. Hojii kanaaf nama tolu jechuu kanarraa beekanii rasuulli rabbii mus'abiin safiira godhanii madiinaatti ergan jechuu obboleeyyan islaamaa. Duuba mus'ab ibn Umeyrii kun akkamitti nama yaame? Karaa kamitti nama yaame? obsa akkamiin nama yaame ka jedhu sagantaa itti aanutti baranna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh